higher education. I believe that we have to work uh, in uh, coordination from now on. Uh, maybe we can go into new projects. Maybe we could form a new group. A few uh, moments ago, I've talked to uh, Sheynaz and maybe we could go into some uh, common studies I believe uh, you are. I believe that you are uh, right about uh, 1,500 graduates each year, but we uh, we can also work on that. I am going to tell all this uh, to our Board of Higher Education. Thank you. birlikte bir elçi bulduğumuz için çok e, teşekkür ederim. Şehnaz bu eli e, e, I would like to thank uh, Meltem Hanım because she has uh, decided to become our uh, ambassador. There is a um, platform of interpreting education uh, which in which we work together. at least 20 out of uh, 53 uh, uh, universities have formed a formal platform. Maybe uh, we should uh, establish a, a cooperation between this platform and the Board of Higher Education. And I would like to thank you again for attending. Sen çok sen çok yoruldun ya. İstersen yarım saat yap. Burada bir fikir belki de yok tarafından üniversitelerin kontrolü olabilir. Konferans çevirmenliği başlığını, e, bölümünü açan üniversitelerin belki de yok tarafından kontrol edilmesi olabilir. Gerçekten çok fa e, fazla çeşitte bir sözlü çeviri e, yöntemlerimiz var konferans e, tercümanlığı var, toplum tercümanlığı var, e, mahkeme tercümanlığı var, iş e, tercümanlığı var. Aslında bu belki de gerçekten en kolayı bunların. Belki de arada e, gidip yani Türkçeyi anlamayan kişiler arasında veya İngilizceyi açıklamayan e, kişiler arasında yaptığınız bir te tercüme olabilir. Yurt dışından bir arkadaşınız gelmiştir. Siz iki arkadaşınız arasında e, tercüme yaparsınız. Ve her zaman da aynı zorlukta değil bu bu tercümanlık e, yöntemleri arasındaki fark. O yüzden yük konferans çevirmenliği e, bölümüne e, bölümüne sahip olan e, fakülteleri veya e, başka tercümanlık bölümleri açan üniversiteleri kontrol edebilirseniz Ee, özellikle de konferans tercümanlığı ismini kullanan üniversiteleri kontrol edebilirsiniz. Çok daha iyi olur. Herkesin yararına olur. Öncelikle e, Türkçe e, başlıkların e, iyi bir yani üniversitelerin dağıttığı e, mezuniyetlerin de, de kontrol edersiniz. Bu şekilde de çalışmaların da verilen eğitimin de iyi, e, iyi olmasını garanti edebilirsiniz. Aksi takdirde işsiz ordusu yaratırsınız. E, siyasilerin e, kafasında farklı e, fikirler yaratabilirsiniz. 3000 tane e, tercümanınız olsa önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ni e, üye olursanız 3000 kişi belki de yanlış fikirler verebilir. Avrupa Birliği'ne eğer e, mucize olur da yarın girerseniz Türkiye olarak e, çok da e, iyi çalışma olmayacak çünkü az tercüman var ortada. Bu e, üniversitelerde e, nasıl seçim yapmaları gerektiğini bilmeyen gençlere yanlış fikirler vermez, hayallerini e, coşturmaz bir, bir şekilde. Bu yüzden sıkı kriterler oluşturulursa konferans çevirmenliği için her, herkes için iyi olacaktır. Bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum aslında. Ee, Türk Türkiye'deki tercümanlık e, fakülteleri olarak e, düşün, düşünüyoruz ama bir ta, tabii önce sözlü çeviriye odaklanıyoruz belki ama tabii yazılı çeviri de bu işin içinde. Çünkü ben şahsen biliyorum e, müstek müktesebatı e, çevirmek isteyenleri düşünecek olursak Ankara'dan müktesebatı çevirecek kadar iyi tercümanlar bulamıyorlar Ankara'da. Çünkü tek problem sözlü çeviride değil, e, yazılı çeviride de. Eğer yazılı çeviri, çeviriyi e, başar, konusunda başarılı olan kişiler olmazsa müktesebatı da e, çeviremiyorlar. Zaten e, Türkiye'nin adaylık süreci yavaş, daha da yavaşlatıyor böyle bir durum. Tabi burada aslında